14 skirsnis 19 dalis Trečias priepolis Dabar, kai lobis taip ilgai buvęs abatų mąstymų objektu, galėjo suteikti laimę tam, kurį Farija pamilo kaip tikrą sūnų, jo širdžiai jis pasidarė dvigubai brangesnis. Kasdieną abatas kalbėjo apie tuos milžiniškus turtus, aiškino Dantesui, kiek gero šiais laikais galima padaryti savo draugams, turint savo žinioje 13 ar 14 milijonų. Tuomet Danteso veidas apsiniaugdavo. Jis prisimindavo keršto priesaiką, kurią buvo davęs pats savo, ir galvodavo, kiek blogo gali padaryti savo priešams šiais laikais žmogus, turys 13 ar 14 milijonų. Abatas nežinojo Montekristų salos, o Dantesas ją žinojo. Nekarta buvo plaukęs pro šią salą, esančią už 25 mylių nuo Pianozos – per Korsikos ir Elbeis, ir vieną kartą net buvo ten sustojęs. Montekristo sala visada buvo, kaip ir dabar negyvenama. Tai bemaž kūgio formos uola, kurią matyt įstumė iš jūros gelmių į paviršių kokie nors vulkaniniai smūgiai. Dantesas braižiai salos planą abatui, o abatas patarinėjo Dantesui, kaip surasti lobį. Tačiau Dantesas toli gražu nebuvo toks entuziastas ir taip nepasitikėjo kaip senasis Farija. Aišku, dabar jis žinojo, kad Farija anaiptol nepamišėlis ir nuovokumas, kurio dėka abatas padarė atradimą, suteikusi jam pamišėlio šlovę, kėlė Dantesui dar didesnį susižavėjimą. Tuo pat metu jaunuolis netikėjo, kad tas lobis, jeigu iš tiesų buvo, dabar saloje tebėra. Nelaikė jo išgalvotų, bet manė, kad jis dengęs. Tuo tarpu likimas tarsi panoro atimti iš kalinių paskutinę viltį ir jiems parodyti, kad jie pasmerkti amžinai kalėti. Mūsų draugus ištiko nauja nelaimė. Galeriją į jūros pusę, jau seniai galėjusią sugriūti, kalėjimo vadovybė perstatė, pataisė pamatus ir uždėjo didžiulį akmenį ant angos, kurios pusė jau buvo užvertęs dantesas. Jei jis nebūtų ėmęsis šių atsargumo priemonių, kurias, kaip prisimename, jam buvo pataręs abatas – kalinius būtų užgriuvusi dar didesnį nelaimį, nes būtų aptikę jų pasiruošimą pabėgti ir be abejonys būtų juos įskyrę. Ir taip už jų būtų užsitrenkusios naujos durys dar stipresniais ir neįveikiamesniais negu buvusios. Štai matote, su švelniu liūdėsiu tarė Dantesas Farijai. Dievas nori atimti iš manęs net ir tą nuopelną, kurį vadinate mano ištikimybę jums. Aš pažadėjau visam laikui pasilikti su jumis ir dabar turėsiu savo žodį tesėti. Lobių nematysime, nes niekuomet iš čia neišeisime. Pagaliau tikrasis lobis, mielas bičiuli, ne tas, kuris laukia manęs po tamsiomis Montekristo uolomis, o jūsų buvimas, jūsų bendravimas po penkias ar šešias valandas per dieną prieš mūsų prižiūrėtojų valią. Tikrasis lobis žinojimų spinduliai, kuriais apšvietėte mano protą, svetimus kalbos, kurias įdėgėte tai į mano atmintį ir kurios keroja joje su visais filologiniais įsišakojimais. Įvairūs mokslai pasidarė man tokie prieinami dėl jūsų gilių žinių ir aiškių principų, kuriais jie pasireiškia. Štai mano lobis, brangus bičiuli, šit kuo mane praturtinote ir padarėte laimingą. Patikėkite manim ir nusiraminkite. Šitai man daug brangiau negu statiniais auksų ir dėžiais deimantų – jeigu jos net ir nebūtų iliuziniais kaip tie debesys, kurie anksti rytą plaukia viršum jūros ir atrodo it kieta žemė, bet išgaruoja ir dingsta prie jų artinatis. Būti su jumis kuo ilgiau, klausytis nuoširdaus jūsų balso, šviesti savo protą, grūdinti dvasę, ruoštis didingiems ir baisiems darbams. Ir jei man bus lemta kada nors ištrūkti laisvę, visiems laikams išguiti iš širdies neviltį, kuri mane buvo apėmusi, kol nepažinojau jūs. Štai mano turtai. Jie neiliuziniai. Už tuos tikruosius turtus aš jums dėkingas. Ir visi žemės viešpačiai, jeigu jie būtų net Čezarys Bordžos, negalėtų jų iš manęs atimti. Šitai bėgo laikas dviem vargšams kaliniams. Jei nelaimingai, tai bent gana greitai. Farija tiek metų neprasitaręs apie savo lobį, dabar kalbėjo apie jį be paliovos. Kaip jis ir buvo numatęs, jau dešinė ranka ir koja liko paralyžiuotos, ir jis beveik nustojo vilties pats pasinaudoti turtais. Bet nesiliovi svajojas, kad jaunas jo draugas iš kalėjimo bus paleistas arba pabėgs. Ir džiaugiasi dėl jo, bijodamas, kad raštelis kur nors nenusimestų, priverti Dantesą iškalti jį atmintinai. Ir Dantesas mokėjo jį nuo pirmo iki paskutinio žodžio. Tada sunaikinau antrąją raštelio pusę, būdamas tikras, kad jeigu kas net ir rastų pirmąją, nesusigaudytų, apie ką joje šnekama. Kartais ištisas valandas Farija duodavo Edmonui pamokymų, kurie galėjo jam praversti, jei atgautų laisvę. Atgavus laisvę jau pirmąją dieną, pirmąją valandą, pirmąją akimirką, Dantesą turi apvaldyti viena vienintelė mintis – žūtbūt pasiekti Montekristą – nesukeliant įtarimų kokią nors dingstimi likti ten vienam, pasistengti rasti užburtas olas ir nurodytoje vietoje pradėti kasti. Nurodytoji vieta, kaip mes prisimename, buvo tolimiausias antrosios olos kampas. Tuo tarpu laikas ėjo negreitai, bet pakenčiamai. Farija, kaip jau sakėme, nors ir nebevaldė rankus ir kojos, atgavo pirmyštį šviesų protą ir pamažu išmokė jaunąjį draugą kantraus ir didžio kalinio menų pasidaryti ką nors iš nieko, kai buvo išmokęs abstrakčiųjų mokslų, apie kuriuos jau kalbėjome. Jie amžinai būdavo kuo nors užsijėmę. Farija todėl, kad baiminusi senatvis, o Dantesas, kad bijojo prisiminti praeitį, jau beveik užgesusią ir mirksinčią jų atminties gelmyse, tik kaip tolimas naktį paklydęs žiburėlis. Jų gyvenimas buvo panašus į nelaimę nugalėjusių žmonių gyvenimą, kuris apvaizdaus valia slenka ramiai ir vienodai. Bet po šituo išviršiniu ramumu jaunuolio širdyje, o gal ir senių širdyje, slipėjo tvardomi dvasiaus polėkiai. Galbūt prislopinta Aimana įsiverždavo jiems iš krūtiniais, kai Farija pasilikdavo vienas, o Edmonas grįždavo į savo kamerą. Kartą naktį Edmonas netikėtai nubudo ir jam pasirodė, kad jį kažkas šaukė. Jis prasimerkė ir ėmė žvalgytis tamsoje ir išgirdo savo vardą arba tikriau gailų balsą besistengiantį jį ištarti. Jis pasirėmė lovoje ir apimtas baimės suklusų. Abejonių nebuvo, dejavo abatų vienutėje. Viešpaties sušnipždėjo dantesas, nejaugi. Jis atitraukė lovą, išėmė akmenį, puolė į urvą ir nušliaužė į kitą jo galą. Plokštį buvo atkelta. Blausiai šviečiant farijos pasidarytais pinksuliai, apie kurią jau kalbėjome, Edmonas pamatė senį. Jis buvo išbalęs kaip drobė ir vos stovėjusi kibęs į lovą. Jo veido bruožai buvo sudarkyti tų baisių simptomų, kuriuos Edmonas jau pažinojo ir kurie jį taip išgazdino, kai pamatė juos pirmą kartą. Suprantate, bičiuli, Romi tarė Farija, nereikia jums aiškinti, ar ne? Edmonas suvaitojo ir apkvaišęs iš sielvartų puolė prie durų šaukdamas. Gelbėkite, gelbėkite! Farijai dar užteko jėgų sugriepti jį už rankus. Tylėkite tarė jis, kitai pražūsite. Pagalvokime tik apie jūs, mano bičiuli, apie tai, kaip padaryti, kad čia jums būtų bent pakenčiama arba galėtumėte pabėgti. Jums prireiktų daugybės metų, kad iš naujo padarytumėte, ką aš padariau ir ką jie tučto jau sunaikintų sužinoja, kad mudu bendraujame. Bet nesijaudinkite, bičiuli, kamera, kurią palieku, ilgai nebus tuščia. Kitas nelaimingasis užims mano vietą. Tam kitam jūs pasirodysite kaip angelas išvaduotojas. Gal jis bus jaunas, stiprus ir kantrus kaip jūs, gal mokės padėti jums pabėgti, o aš tik liūdžiau. Jūs nebebūsite pririštas prie pusiau lavono, paralyžuojančių jums visus veiksmus. Tikrai Dievas pagaliau teikia jums malonę. Jis duoda jums daugiau negu atima, ir man jau seniai laikas mirti. Edmonas tik susidėjo rankas ir sušuko, mielas bičiuli, nutilkite, maldauju paskui atsikvošėjęs nuo netikėto smūgio ir atgavęs dvasios tvirtumą, kurio buvo netekęs dėl senių žodžių, pasakė. Kartą jūs išgelbėjau, išgelbėsiu ir antrą. Jis kilstelėjo lovos koją ir iš ten ištraukė buteliuką su rausvų skyščiu. To skyščio dar buvo trešdalis buteliuko. Žiūrėkite, tarė jis, dar yra išganingųjų lašų, greičiau, greičiau sakykite, ką turėsiu daryti. Gal šį sykį reikės daryti, ką nors kitaip? Sakykite, bičiulė, aš klausau. Vilties nėra, atsakė Farja, purtydamas galvą, bet nesvarbu, Dievas nori, kad žmogus, kurį jis sutvėrė ir į kurio širdį įdėgė tokią didelę meilę gyvenimui, darytų viską, ką tik gali, norėdamas išsaugoti šį egzistavimą, kartais tokį sunkų ir visada tokį brangų. Taip, taip, sušoko Dantesas, aš jūs išgelbėsiu. Kągi, pabandykite, aš jau šalu. Jaučiu, kad kraujas plūsta į galvą. Tas drebulys, nuo kurio barška dantys ir maudžia kaulus, pradeda kreisti mane visą. Po kokių penkių minučių prasidės priepolis, po penkiolikos aš būsiu tik lavonas. Dieve, sušuko dantesas iš skausmo plyštančia širdimi. Darykite kaip pirmą kartą, tik taip ilgai nelaukite. Visos mano gyvybinės jėgos jau išsekusios ir mirčiai, toliau kalbėjo jis, rodydamas savo paralyžiuotą ranką ir koją, lieka pusė darbo. Įlašinkite man į burną 12 lašų to skyščio vietoj dešimties ir jei pamatysite, kad neatsigaunu, supilkite visą. Dabar paguldykite mane į lovą, daugiau negaliu stovėti. Edmonas paėmė senuką ant rankų ir paguldė į lovą. Bičiuli, tarė Farija, jūs vienintelį mano pražudyto gyvenimo paguoda, kurią man atsintai dangus, nors ir vėlai, bet vis dėlto atsintai. Dėkoju jam už tą neįkainojamą dovaną ir įsiskirdamas su jumis linkiu jums laimės ir gerovės, kurių nusipelnite. Sūnau mano, aš jūs laiminu. Dantesas puolė ant kelių ir priglaudė galvą prie senio lovos. Bet pirmiausia gerai išklausykite, ką jums pasakysiu savo mirties valandą. Spadų lobis tikrai yra. Dievo malonės dėka, man jau nėra nei atstumų, nei kliūčių. Aš jį matau iš čia antrosios olos gilumoje. Mano žvilgsnis prasiskverbė žemės gelmę ir regi akinančius turtus. Jeigu jums pavyks pabėgti, atsiminkite, kad vargšas abatas, kurį visi laikė pamišėliu, nebuvo beprotis. Skubėkite į Montekristą, naudokitės mūsų turtais, džiaukitės jais, nes jūs daug kentėjote. Smarkus mišlungis nutraukė senių kalbą. Dantesas kilstelėjo galvą ir pamatė, kad abatų akys rūva krauju. Rodys kraujo banga plūstelėjo iš krūtiniais į galvą. Sudie, sudie, sušnipždėjo senis, nutvėręs Edmono ranką. Sudie. Ne, ne, sušuko tas. Nepalikit mūsų viešpatį, išgelbėk jį, gelbėkite, gelbėkite. Tyliau, tyliau, sušnipždėjo mirštantysis, nešaukite, nes mus atskirs, jei mane išgelbėsite. Teisybė, nusiraminkite, aš jūs išgelbėsiu, nors labai kenčiate, bet man regis mažiau negu aną kartą. Jūs klystate. Mažiau kenčiu, nes mažiau man liko jėgų kentėti. Kai žmogus yra jūsų amžiaus, tiki gyvenimu, tikėti ir viltis jaunystės privilegija. Bet senatvėje aiškiau regi mirtį, štai ji ateina, baigta, akise tamsta, sąmonė drumšėsi, duokite ranką dantesai, sudė, sudė. Ir sukaupęs paskutinės jėgas, jis dar kartą pasikėlė. Monte Kristas, tarė jis, įsidėmėkite, Monte Kristas ir sudribo ant lovus. Priepolis buvo baisus. Mišlungio sudraukti sanariai, įsiputė vokai, kraujo puta, bejausmis kūnas. Štai kas liko šiame kančių guolyje iš protingos būtybės, gulėjusios jame prieš valandėlę. Dantesas paėmė spingsulę ir pastatė galvų galyje ant įsikišusio iš sienos akmens. Mirksinti švieselį klaikiai nušvietė perkreiptą veidą ir nejudantį pastirusį kūną. Įsmeigęs į jėkis, Dantesas be baimės laukė valandėlės, kai reikės panaudoti gelbstinčius vaistus. Kai jam atrodė, kad jau laikas, jis paėmė peilį, praždžiaudė abatą, šitai sekėsi lengviau negu aną kartą, įlašino dvylika lašų ir ėmė laukti. Buteliuke skyščio buvo likę dar beveik dvigubai tiek, kiek jis įlašino. Išlaukė 10-15 minučių pusę valandos, Farijanė sujudėjo. Drebėdamas ir jausdamas, kad plaukai stojasi ir kaktą pila šaldas prakaitas, jis skaičiavo sekundės pagal savo širdies plakimą. Tada Dantesas nusprendė, kad atėjo laikas išbandyti paskutinę priemonę. Jis prikišo buteliuką farijai prie pamilinijusių lūpų ir į pražiautą burną supylė visą likusį skystį. Vaistai paveikė nepaprastai. Baisus drebulys supurtė senį, jo akys šiurpiai atsimerkė, iš krūtinės įsiveržė veikiau riksmas negu atodusis, paskui virpantis kūnas pamažėlė vėl sustingo. Tik akys liko atmerktos. Praslinko pusvalandis, valanda, pusantros valandos. Per tą laiką kupina baisaus nerimo pasilenkęs prie savo draugo ir pridėjęs ranką jam prie širdies, Edmonas jauti, kaip abatų kūnas tinksta ir širdis plaka vis tyliau ir lėčiau. Pagaliau viskas baigėsi. Širdis sutvaksėjo paskutinį kartą, veidas pamėlinijo. Akys liko atmerktus, bet žvilgsnis apsiblausė. Buvo šešta valanda ryto, ėmė brėkšti, ir geibų sauliai spinduliai prasiskverbė į kamerą grūmėsi su blausės pinksuliai šviesa. Keisti atspindžiai slidinėjo numirėlio veido ir retkarčiais atrodydavo, kad jis gyvas. Kol kovojo šviesa ir tamsa, Dantesas dar galėjo dvejoti, bet kai nugalėjo šviesa, jis suprato, jog prieš jį guli lavonas. Tada jį apimė neįveikiamas siaubas. Jis nedryso paspausti rankos, nukarusius iš lovos, nedryso pažvelgti nejudančias baltas akis, kurias daug kartų nesėkmingai bandė užmerkti. Jis užgesinus pinksulę, rūpestingai paslėpė ją, išbėgo iš vienutės ir, kaip galėdamas geriau, užtraukė viršum savo galvos plokštę. Be to dėlsti nebuvo galima, netrukus turėjo ateiti prižiūrėtojas. Šį kartą jis pradėjo lankymą nuo Danteso. Iš jo rengėsi eiti pas Farėją, kuriam nešė pusryčius ir skalbinius. Tarp kitko netrodė, kad tas žmogus būtų žinojęs, kas įvyko. Jis išėjo. Dantesas neapsakomai panoro sužinoti, kas dėsis vargšo jo draugo kameroje. Todėl jis vėl įlindo į požeminį urvą ir išgirdo, kad prižiūrėtojas šaukėsi pagalbos. Netrukus atėjo daugiau prižiūrėtojų, paskui sukaukšėjo sunkus ir ritmingi žingsniai, būdingi kareiviams, net kai jie nereikiuotėje. Po to pasirodė komendantas. Edmonas girdėjo girgždant lovą, ant kurios prižiūrėtojai vartė kūną. Girdėjau, kaip komendantas liepė apipurkšti mirusiojo veidą vandeniu. Kai kalinys ir tada neatsigavo, jis nusinti pakviesti gydytojo. Komendantas išėjo ir dantes su ausis pasiekė užuojautos žodžiai draugės su pašaipa ir kvatojimu. Na štai, kalbėjo vienas, pamišėlis iškeliavo savo lobių ieškoti laimingos kelionės. Jis neturės už ką drobulis nusipirkti, nors ir turi tiek milijonų, sakė antras. Ifo pilies drobulis nebrangiai kainuoja, atkirto trečias. Galbūt dėl jo padarys šiokių tokių išlaidų, juk vis dėlto dvasininkas. Na, tai pagerbs jį maišu. Edmonas klausėsi kiekvieno žodžio, bet ne ką te supratų. Po valandėlės balsai nutilo ir jam pasirodė, kad visi išėjo iš kameros. Vis dėlto jis nedryso įeiti, ten galėjo būti likęs prižiūrėtojas saugoti mirusiojo. Todėl jis glūdėjo, kur esas ir toliau klausėsi nejudėdamas sulaikęs kvapą. Maždaug po valandos vėl pasigirdo triukšmas. Į kamerą grįžo komendantas, lydimas gydytojo ir keleto karininkų. Valandėlė buvo tylo, matyt gydytojas priejo prie lovos ir apžiūrinėjo lavoną. Paskui prasidėjo klausimai. Gydytojas nustatęs, kokia lyga kalinys sirgo, pranešė, kad jis miręs. Klausimai ir atsakymai buvo tokie nerūpestingi, kad jie papiktino Dantesą. Jam atrodė, jog visi turi jausti vargšoje batui nors truputį prieraišumo, kurį jautė pats Dantesas. Man labai gaila, atsakė komendantas gydytojui, pareiškusiam, kad senis miręs. Tai buvo romus ir nepavojingas kalinys. Jis visus linksmindavo savo pamišimu, svarbiausia, ji buvo lengva saugoti. Jo visai nereikėjo saugoti, įsitarpė prižiūrėtojas. Jis būtų išsėdėjęs čia 50 metų, tikėkit manim, ir nei kartų nebūtų bandęs bėgti. Vis dėlto, tarė komendantas, man rodos reikia skubiai, nors ir garantavote, ne dėl to, kad abejočiau jūsų nusimanimu, bet kad netektų atsakyti, įsitikinti, ar kalinys iš tiesų miręs. Stojo visiška tyla. Dantesas, pasiklausęs, nusprendė, kad gydytojas antrą kartą apžiūrinėja ir čiupinėja lavoną. Galite būti ramus, pagaliau tarė gydytojas, jis miręs, galiu už tai laiduoti. Bet žinote, nesutiko komendantas, kad tokiais atvejais mes nepasitenkiname paprastu apžiūrėjimu. Todėl, nepaisydamas išviršinių požymių, malonėkite atlikti formalumus, kurių reikalauja įstatymas. Na kągi, įkaitinkite geležį, palipė gydytojas, bet iš tikrųjų šis atsargumas visai nereikalingas. Išgirdęs liepimą įkaitinti geležį, dantesas krūptelėjo. Pasigirdo skubų žingsniai, Durų girgždėjimas, vėl žingsniai ir po valandėlės prižiūrėtojas tarė, štai žarijos ir geležis. Vėl stojo tyla. Paskui pasigirdo, kaip sučirškėjo deginamas kūnas ir šleikštus kvapas prasiskverbė net pro sieną, už kurios buvo prisiklaudęs dantesas. Edmonui užuodų žmogaus kūno svilėsių kvapą, jį išpylė šaltas prakaitas, jam rodys, kad jis netrukus apalps. Dabar matote, kad jis miręs, tarė gydytojas, kulnų deginimas įtikinamiausias įrodymas – vargšas pamišelis pasveiko ir įsivadavo iš kalėjimo. Ar jis vadinosi Farija? paklausė vienas iš karininkų lydėjusių komendantą. Taip, ir jis tvirtino, kad jo pavardė sena. Jis buvo labai mokytas ir puikiai išmanė viską, kas neliesdavo jo lobio. Na, o dėl lobio, tai reikia pripažinti, jis buvo nepakenčiamas. Tai lyga, kurią mes vadiname monomanija, paaiškino gydytojas. Ar jums niekada neteko juos skūstis, paklausė komendantas prižiūrėtoje, kuris nešiaudavo abatui maistą. Niekada, ponas komendantė, atsakė prižiūrėtojas. Tikrai niekada, net priešingai. Iš pradžių jis mane labai linksmindavo, pasakodamas visokiausias istorijas. O kai mano žmona susirgo, jis net prirašė jai vaistų, nuo kurių ji pasveiko. Mat kaip, tarė gydytojas, nežinojau turys reikalą su kolega. Tikiuosi, ponas komendante, pridūrė jis juokaudamasis, kad pasielgsite su juo mandagiau. Taip, taip, nesirūpinkite, jis bus dorai užsiūtas į naujausią maišą, kokį tik rasime. Ar jūs patenkintas? Ar liepsite šitai atlikti jūsų akivaizdoje, ponas komendante? Paklausė prižiūrėtojas. Žinoma, bet reikia paskubėti, juk aš nekarksosiu keurą dieną šioje kameroje. Vėl kažkas ėmė vaikščioti pirmin ir atgal. Netrukus Dantesas išgirdo, kaip sušiukždėjo drobį, subraškėjo lovą, sutrinksėjo sunku žingsniai, žmogaus keliančių naštą ir paskui vėl subraškėjo lovą. Iki vakaro, tarė komendantas. Ar atlaikys maišas? Paklausė vienas karininkas. Nieko nebus, atsakė komendantas. Pilies kapelionas vakar pasiprašė mane išleisti savaitį į Jerą. Aš jam laidavau už visus kalinius. Jeigu vargšas abatas nebūtų taip skubėjęs, būtume jį palaidoję su rekvijam. Menka bėda, tarė gydytojas laisvamaniškai, kas būdinga jo profesijos žmonėms. Jis dvasininkas. Viešpats dievas pagerbs jo luomą ir nesuteiks pragarui malonumo, nepasiūs jam kunigo. Garsus kvatojimas palidėjo šį banalų juoką. Tuo metu kūnas buvo kišamas į maišą. Iki vakaro, pakartojo komendantas, kai viskas buvo baigta. Kurią valandą, paklausė prižiūrėtojas. Apie dešimtą ar vienuoliktą. Ar palikti prie mirusiojo sargybą? O kam? Užrakinkite jį kaip gyvą. Ir viskas. Paskui žingsniai nutolo, balsai pasidarė duslesni, pasigirdo rakinamų durų girgždėjimas ir velkiais tarkštelėjimas. Niuri tyla. Ne vienatvys, o mirties tyla apglėbė viską, net nutirpusiai iš siaubo Edmono širdį. Tuomet jis palengva atkėlė galvą plokštę ir gerai apsidairė po kamerą. Kamera buvo tuščia. Dantesas išlipo iš požeminio urvo. Dvidešimtoji dalis. Ifo pilies kapinys. Ant lovos blausioje ukanoto ryto šviesoje, kuris kverbėsi pro kalėjimo langelį, gulėjo storas pakolinis maišas, po kurio klaustėmis neaiškiai matėsi ilgos tandaus kūno kontūrai. Tai ir buvo abatų mirties drobuliai, kuri anot prižiūrėtojo kainavo taip nebrangiai. Vadinasi, viskas buvo baigta. Dantesas nuo senų savo draugų jau buvo fiziškai atskirtas. Jis nebegalėjo nei matyti jo akių, kurios taip ir liko neužmerktus, tarsi tam, kad žvelgtų anapus mirties, nei paspausti su maniaus rankus, kuri praskleidė prieš jį uždangą slėpusią pasaulio paslaptis. Farija, jautrus geras draugas, prie kurio jis buvo taip prisirišęs, egzistavo tik prisiminimuose. Dantesas atsiseido baisiųjų mirties guolių galvų galyje ir nugrimzdo į sunkų nepagodžiamą sielvartą. Vienas, vėl vienas, vėl supamas tylaus, vėl akis į akį su nebūtimi. Vienas. Daugiau nematys, negirdės vienintelio žmogaus, kuris siejo jį su gyvenimu. Ar negeriau ir jam, kaip farijai, paprašyti Dievą, kad įmintų gyvenimo myslę? nors dėl to tektų praeiti pro baisių kentėjimų vartus. Mintis apie savižudybę ją buvo išgojęs draugas, jos dantesas neprisileisdavo todėl, kad juoda buvo kartu, vėl iškilo lyg šmėkla prie farijos lavono. Jei galėčiau numirti, tarė jis, nueičiau paskui jį ir žinoma vėl jį pamatyčiau. Bet kaip numirti? Labai lengva ir paprasta, toliau kalbėjo jis šyptelėjęs. Pasiliksiu čia, pulsiu pirmąjį, kuris įeis, pasmauksiu jį ir man nukirs galvą. Bet kamuojant dideliam sielvartui, kaip ir šėlstant didelėms audroms, praraja visada būna tarp dviejų bangų keterų. Dantesas pasibaisėjo tokią negarbingą mirtimi ir staiga įsivadavęs iš nevilties pajuto nenumaldomą gyvenimo ir laisvės troškimą. Mirti – Ne, sušuko jis, nevertėjau tiek gyventi, tiek kentėti, kad dabar numirtum. Mirti? Būčiau galėjęs tai padaryti anksčiau, prieš keletą metų, kai buvau pasiryžęs. Bet dabar aš nenoriu talkininkauti nelemtam savo likimui. Ne, aš noriu gyventi, aš noriu grumtis iki galų. Noriu atsikovoti laimę, kuri iš manęs atimta. Prieš mirdamas turiu nubausti savo budelius ir galbūt, kas žino, atsilyginti negausiems draugams bet mane visi užmiršo čia ir aš išeisiu iš savo kalėjimo tik taip kaip farija. Ištaręs šiuos žodžius, Edmonas nusteiro, žiūrėdamas tiesiai prieš save kaip žmogus, kuriam staiga toptelėjo į galvą netikėta mintis. Baisi mintis. Jis pašauko, prisispaudė ranką prie kaktos, tartum jį būtų apėmęs vaigulys, perėjo du ar tris kartus per kamerą ir sustojo prie lovos. Kas įkvėpė man šią mintį, sušnipždėjo jis, ar ne tu viešpatie, kadangi tik mirusieji išeina iš čia, užimkime mirusiųjų vietą. Ir stengdamasis daugiau nieko negalvoti, kad svarstymai nesukliudytų įvykdyti beprotišką sprendimą, jis pasilenkė prie baisiojo maišo, praardė jį farijos peiliu, ištraukė lavoną, nugabeno į savo kamerą, paguldė savo lovoje, galvą apviniojo skuduru, kurio buvo įpratęs apsirišti pats, užklojo savo apklotu, Paskutinį kartą pabučiavau šaltą kaktą, pamėginau spausti neklusnes akis, kurios baisiai tebe žiūrėjo, pasuku numirėlį į sieną, kad prižiūrėtojas atnešęs vakarienę pamanytų, jog kalinys atsigulė miegoti. Paskui įlindo į urvą, pritraukė prie sienos lovą, grįžo į abato kamerą, pasiėmė iš slėptuvės adatą su siūlu, nusivilko savo skarmalus – kad po drobule būtų jaučiamas nuogas kūnas, įlindo į praardytą maišą, atsigulė jame taip, kaip gulėjo abatas ir iš vidaus užsiuvo siūlę. Jeigu šią akimirką būtų kas nors įėjęs, tikriausiai būtų išgirdęs širdies plakimą. Dantesas būtų galėjęs palaukti ir visą tai atlikti po vakarinio patikrinimo, bet bijojo, kad komendantas nepersigalvotų ir nelieptų išnešti lavoną anksčiau, negu paskirtų laiku. Tada būtų žlugusi paskutinė jo viltis. Šiaip ar tai buvo apsispręsta. Štai ką jis buvo sumanęs. Jei eidami į kapines, laidotojai supras, kad neša gyvą žmogų, Dantesas neleisdamas jiems atsikvošėti, peiliu perriš maišą nuo viršaus iki apačiaus, pasinaudos jų išgaščių ir pabėgs. Jeigu jie mėgins jį sučiupti, paleis į darbą peilį. Jeigu jį nuneš į kapines ir įmes į duobę, jis leisis užpilama žemė. Visa tai vyks naktį. Ir kai tik duopkasiai nueis, jis išsikapstys iš purio žemės ir pabėgs. Jis tikėjusi, jog žemės svoris nebus toks didelis, kad nepajėgtų jo atlaikyti. Jeigu pasirodys, kad jis klydo, jeigu žemė bus per daug sunki, jis uždus ir juo geriau viskas bus baigta. Dantesas nebuvo valgęs nuo vakar dienos, bet rytą nesijautė alkanas ir dabar apie valgį net negalvoju. Jo padėtis buvo tokia pavojinga, kad jis neturėjo laiko galvoti apie ką nors kitą. Pirmiausia, Dantesui grėsi šit koks pavojus. Prižiūrėtojas, 7 valandą atnešęs jam vakarienę, galėjo pastebėti pakeitimą. Laimė daugybė kartų liūdnas arba pavargęs Dantesas anksčiau laukė vakarienės gulėdamas. Tada prižiūrėtojas paprastai padėdavo duoną ir sriubą ant stalo ir išeidavo netaręs nei žodžių. Tačiau šį kartą prižiūrėtojas galėjo pasielgti kitaip, negu buvo įpratęs, užkalbinti dantesą ir matydamas, kad tas neatsako, prieiti prie lovus ir pastebėti apgaulę. Artėjant septintai valandai dantesui darėsi vis baisiau. Prisispaudęs ranką prie širdies, jis tengėsi numalšinti jos plakimą, o kita ranka šluostėsi prakaitą išmušusi veidą. Protarpiais visą jo kūną nukreisdavo šiurpas, širdis susigūždavo, tartum atsidūrusi ledo gniauštuvose. Tada jam atrodydavo, kad jis miršta. Bet laikas ėjo, pilyje buvo ramu ir Dantesas suprato, kad pirmojo pavojaus išvengė. Tai buvo geras ženklas. Pagaliau komendanto paskirtą valandą ant laiptų pasigirdo žingsniai. Edmonas suprato, kad atėjo lemiamoji valanda. Jis sukaupė drąsą ir užgniaužė kvapą. Būtų buvęs laimingas, jei tuo metu būtų galėjęs sustabdyti besidaužančią širdį. Žingsniai sustojo prie durų. Iš trepsėjimo Dantesas suprato, kad jau paimti ateina du laidotojai. Tai pasitvirtino, nes jis išgirdo, kaip trinktelėjo ant grindų statomi neštuvai. Durys atsidarė ir Dantesas pamatė blausę šviesą. Pro pakulinį maišą jis įžiūrėjo du šešėlius, priejusius prie jo lovos. Trečiasis buvo prie durų ir laikė rankoje žibintą. Laidotojai paėmė maišą už galų. Toks išdžiūvęs seniokas, bet nelengvas, tarė vienas čiupęs Dantesui už galvos – Sako, kiekvienais metais kaulai pusę svaro pasunkėja, tari antrasis nutvėręs už kojų. Ar paruošiai svarmenį, paklausė pirmasis. Kuriam galui tempti nereikalingą sunkumą, atsakė antrasis. Ten pririšiu. Teisybė sakai, na eime. Kokį svarmenį, pagalvojo Dantesas. Jie paėmė tariamą į numirėlį nuo lovos ir nunešė prie neštuvų.